Почекаємо ще завтра. Я пішла. Тура Балина довела до каліцтва теж застуда. Ми не маємо права ризикувати здоров'ям цих людей. Але ж ті четверо теж ризикують, можливо, навіть життям. Почекаємо до завтра, коли б тільки перестав буран. 27 серпня. Сьогодні їх теж нема. Я сподівалася, що прийдуть бодай до кінця дня, але вже пізній вечір. Буран трохи вщух, приймач майже не працює. Я нікому не сказала про це. Почекаю до ранку. 28 серпня. На розшуки пішли матрос Макмілан та обидва механіки, взявши лише дводенний запас м'яса і два ліхтарі. Матроси ще температуру але й слухати не хотів, щоб я пішла замість нього. А Жак Антуан зовсім розкис, надривно бухикає і шмаркається. Якщо це грип, то наші справи зовсім погані. Де взялася ця хвороба тут? Адже ми абсолютно ізольовані. Дон Фернандо ходить за мною як тінь, винувато зітхає і зиркає на вікна. Сонця цілий день не було, шибки ледве сіріли а лампочки зараз то спалахують, то зовсім погаснуть. Я сказала матросові про приймач то не магнітна буря. Він відповів, що йтимуть од віхи до віхи, бо й компас у нас тільки один. Його забрали ті четверо джентльменів. 29 серпня. Пальці болять. Намагаюсь думати про щось інше але мої очі мов би, прикипіли до забинтованого обрубка ноги. Група філамарша повернулась, але тепер немає тих четвірки містера матроса. Філа марша збив з дороги буран. Цього разу вони теж проминули базу, а коли поверталися назад, Хоцудай провалився в тріщину. Вони б з розгону провалилися були всі але собаки в останню мить звернули. Тільки нарти перекинулись, і в тріщину впав один тюлень. 30 серпня. Я спитала мадам Каті, де ж вони знайшли ту тріщину? Не знаю, Мерсьє, спитайте у професора. На моє запитання той відповів: ми її не шукали. Вона сама нас знайшла. Це миль за десять звідси, у напрямку материка. А чому вони йшли за віхами? Їх, певно, позамітав буран, ми їх не бачили. Сміт сказав у містера Хоцудая розтягнення сухожиль колінного суглоба. А мене розібрала злість. Упав у тріщину, а зверху на нього гепнув мерзлий тюлень і всього-навсього розтягнення. Декому щастить. Четвірка матроса повернулась надвечір і я не зважився підійти до жодного з них. 31 серпня. Вранці ми з Райманом попросили запрягти собак, сіли втрьох на нарти і подалися розшукувати таємничу тріщину. Матросові я нічого не сказав. Червоний комісар просто не дав би мені візи, але в тріщині залишився цілий тюлень, якого ми не мали права кинути на призволяще та й наші бронхіти майже пройшли. Сонце світило у вічі, бо ми посідали задом наперед, підставляючи вітрові свої атлетичні спини. Повітря було рожеве і різке, наче молодий шалонський мускат у вересні. Але ми з Раймоном позакутували носи й роти, з нас було досить того мускату. Хоч ми й наближались до материка, але крижане поле лишалося чисте і рівне інколи злазили і хапалися за дугу, бо мороз дошкуляв навіть зі спини. А коли нагрівались і заростали паморозю до самих очей, знову сідали верхи на нарти, поставивши ноги на полоски. За дві години Нансен розшукав тріщину, не без допомоги свого головного пса, який несподівано завернув у бік і почав ляскітливо гавкати. Ми позлазили і підійшли туди. Тріщина була зовсім не широка, метрів до півтора.